Тәттен пүрдіре пөчі. Шәрішні урай шыржи, том шыржи, сывлыш шавырма канцер. Кілні жин ни малалла, ни каяла ирдеймесір аптырасадычы. Тебелерехрен гына, тені пысыгыш пәчік жүречерен, шірлехи тексімі шуды сырхынат. Кундарах иртха мін алық падын жатырадын, тері шерпеге. Ышталла иртмелі де күрінмаст, күрінмаст, Ара тақшан пірре хам падымра пулны шке, вадыпшке. Тухатлана пәлдір чән мегілсен кірзе тухрмі жав, аза илембек тұры шеркей. Келзе көрні аван хавыл, ак ирт кундалла. Келхуши шеркейі хулінчен тытрде маларах иртерзе шинеларма шине ларма булышре. Шуллахи каштезе хая шутсаду задымастып, пәтчен бүшпа немен тумалды дешук, уба бекшав, Ахалде килен каян пулмасть ман падымра, юратха ес килсе кеден, тебір жоқ шапла иккен калышсалар де темен едірад. Шапла булмазыр, шапла булмазыр. Хеберден шербиге ұндалла кундалла ирткелесе жүрет, хай бүрден чавыл, тәттен бұлзан да бидір күрад булас. Шиме тавраш қадырлесе бұғыт иртерер мар бұл, ахал шымарда бішерме бұлад Шизе гына тухрымха пір-пірчі де хыбас келмест тунчы Әнде ебі хам шавна каламасы пиха, сирен херәрбе капла ингек бұлса да жейкен, кам апла-капла шуғышлама бұлдарны. Анда кала, ебірін сывлы шавырчы жергей. Бұл шапла сывлан инженех, шербеге ұрықран селеме бірге сама хұскатма керлемаррине тапшырчы. Шәкірдавар кампичерсе парадши шак яна варзене тесе кунзерен тенебек пашырханадып бара хамделлен. Шерке шуғышне пілнебегех қалары шербеге. Анжақ келнешін унгун бірге ачисембе калашса тадылмазыр, халхинже ущынах пілдерме шутламаре. Яшкине шәкірне пире пик мұрсахере уття пішірсе барадха, тезе кына сестерчі. Урайнеде валақ шват пұлжав, Урайне де балақ шавать, шавать. И апла иккен, шуртра унзырын юрамас шав, хергензе хутагенебек калаза хуча шербиге. Мышырланма ирдерех тесе тұрадын пуль шавха. Ун пирге шухаша да илмен, шухаша да илмен шербиге. Эшім ахалген умайшке. Актата, мінде еш болдырғал, шабақ әшсен пәтне вағытра? Пүрт лардас И илсетем, илсеттем, ара кам калары жимана, шавшер кейзем пүртлардашы кандюксем кандюксемчі булас, шавзем каларыши, хал ништа кайса кураймастып, тупада шавземех каларыш булмалла. Шеркей пуйсах кайри иккенде деп, ак хал тахшан хавара хамкаланы сымахымда шитре деп ха. Шеркей каллех ахлаца сывлы шавырчы. Пуясы пулмасан да, телейле пуласа чеде шав, әмітленді пек пулмарышке, шерпиге, дере бара был. Үтті ажарзен мінлі халтата, чибер сывлықлы бұлсан юрече, иге ача пулас хасанын. Икке, Тимруке хама пулушакан пульчы жабінде, кәшінні де әшпатне явышма бұхат. Кунесем барым пульчер шав, барым Шербиге патне бір Урамра да шуккине кура лыпланчыде кашхи хына шумнерех пырсаларчы. Пюртре ошы, канзірлеген жүк, шәрхуда шивырадып, савынадып тіліксен курса. Анне халачы хамана, херем, эсі ху шураличен ши күн малдан тілік курны дечі. Тересі, терес мариде, пулма пултарны бұл, халдесен ав шаркаша тывады пилік тілік курадып пәле келсен пәлдір пір вақытра тәлік көрмей да хуй қырсақ дейпірімшке, чим хайынде мәнлі қапла дедіп, тәлік көрмей болдым дедіп, темле азынса выртсан да көрінмасшы. Элле көрніне манадыпши, деттім бара. Кыжал нумай күрадыпшав. Тәліксем де шеркейім сана жеш қаладып, депри аван десем. Ак ескілсе керес шапла тілленне, кугамай Йыврда пришемыл пултара хаунан пасара тухма пыштарындымыр бек. Кукамай хой пірзымақ та Ку ман кукамай питлайық шинче. Телекре курынса да неменде тарықтармас шав. Ну, каят бірінде пасара. Унчен малтан шапла пір кымаға шығыр кылардым бек. Санағына каладып. Ырыят илгесе етубыш пуласавыл. Тубада хам унчухле шăкăр пешерсе кыларнине курсан да тәлікрі кына курадып шав, шăкăресем сап-сары, хабарса кына пишне, халь десен халь шизе пăхасым килчче. Хай, шăкăр кылардым та, тухрымыр бегенде пазара, мӹнде щиткеленіне астываймастып та, пазарда вара эпе кукамая çухатрым. Вильне шинна çухатни ырра пілдеретка. Аккене курах кайрым, Йывырда при шымал пултырах, аржинна курни телекре пиде аван вăл, Шитменнине тата аттешке, телекре кына курады пулсан да таваншке. Савындарать мана шапла тунзықланы чух. Вахатран вахата телекре килкелесе шавыда пулин лайық демесе Шапла шав, ате мана чын тілхебе илсе бачыбек. Ябала баны лайық хавыл, тилхепи шула білдерет. Ак ырансенче пәрепері манпата келсе керетте, атята атят есе еланма тытынать. Чухласа, терес чухладып та ыштан келесі кына пілеймесеп, ют ялданах келеші бүлгедіп ха. Ак калар етесе калын, ыран ирбе ирех келеші. Манамен, келчерек? хисепле әшімбе әпі хамда күрші ялаши цекілме үргенмесеп. Уншын, урам тадылса үгес шук, Кыштах шығыр хутнекені де маншын десен міне дырад. Шавенде. Э, халгына азыма илдім дада, унчен малдан тепіртілі күрді ха. Косық шав чынақ каласа бамад хаванмар. Кала әнде кала, дере шеркей, яны юмыша. Хойсымах пышлаза калама аптыраныз кер. Шеркейшін бұлсан хал бұғытне булин бұлін шапла, ұда халден тысса бұлдар. Ундан кундан мменнде келсегені шаплы бек кайы. Энде сисре бұл хайкунда луша килнене. Тень ачисем те келіне таврынжаш пуль, атте ұшта кайны десе пір-пірінжен пуль. Арачал Ара кысык пулса иртре бұлса сана кына каладып та телекімре ман жума темле пысык йыды жулықрыбек. Йыды чыжы уба пулмарыши жи те де деп халағы. Кай тупада, унбек пысы киді пулсанда телекрекіна курнат пульшав, Кушак лаша бек пысыкки пулаттетте, та пурдыржав, эс шеркей курманы шавын бек пысык йытысем? Курман, курман. Телехре усал йыды курынсан, кампады пулин хирешесенде, она шапла иккенне кетсехтір, сымахне малалла тосры шербиге. Ку ытла йываш йыты пульчычав, тебе деп шакна. Хой ачашланат пек шапла ача бегенде Йытта нях тесе, йығырат бірға няхашым тедіп те шакна, хам жумақ бірса сөрденетпек. Калам хасана. Шербеген сурчыке шеркей питне сирпене бұшлары. Тин керерек пыхатып бекте хай хискерне йыты тамар пүлчі, чипер аршин пүлчі тачы, осран гына кайтыр Аршинни калам сана шеркейім санбекех платна гына шинда курсан савынмаллайынде пилігімрен пешемрен пешшемрен бек ахал унбек-кунбек арышучепе пурун масчапта шамбырклыхым хербушынах ирдет мари, уншум нерек сикселаржы. телекшинна шамбыркладат тешчеде, есте күргалатна шавынбек Тем масуса каймастып та күргаладып кургаладып пулмалла. Сасы хойне ют шеркее. Пыре тепінче темін тыдын затычы. Хой шуменче хирарым бурри. Унын вәресывлыжы шеркеен халичен пытан сатыран туйымне хускатры. Шагындан бұл был марчы марчышав. Пүртре сиве марбулинде шеркей темле бек бүлчі. Епле апла, епле апла. Хой ошынче шине шине ыйтрывыл. Анчах путлен нименде тавырса калаймары. Шапах та хойне чибердыт Килнине негам кураган пулманнех, она кышта булин лапландарже. Е камда бұлін азырхары бұлсан. Тедемзір бұт шав, ял жінче темле сымах юмақ илдес бұр. Сыхлана пілмезен ырыят кайма бұлдарад. Шәк жергесі йымыш патне шулы хичен, пір-пір бұл халыран кайса үгечен хыма урны пулечі, шабыда уншын шымалдарақ пек туйынжы. Капла вара. Юмашын бәшәмсір тәлігізене шеркей урық итлешін бұлмары. Сымаға мінледе бұлін тебір май шабырас шутпа, бұл шербегене терлі майбат шармандармаш шутты тірі. Вғытна, мінле иртереден шак, тере бұл, сымағы ытла хавшақта бұрынсыр иккенне бұдан жықлан туйса. Вақытыма мінле үртердіне пілесшін иккен қайызы, тере жербеге. Мін бұл манды херарымын, ирдедінде майыпен, хөйтіллін, куне бұрым қал. Кудыр үшін аяқ қағайса жүресе пұлмары, пүртімне тұқсаларсақ күн шутыне сүнтередіп. Манын шавынбекшке бұлық пықас жүк, бірден бір тебекле чық Она да бүлін күрші афтаны ерде-ерде кайса шуртран пистерче. Пусса бара. Пейт монтарчы, шәві шүр керепен кепатне бұштарынчы, савындымшке хамда, тукмаге сана калам, алышыш еп Ах, епле пызык чықсен бұлашы. Халінде шурдымра шышипе арланран урых немінде ұсырамастып. Арлан бұл жавара, тепсағайне таштан віренне де пәдембе шыдарса пітерне. Пәлдер унда епі хашчух чығытпа калаттым тұткалаттымда, шавсене була біренні бұли, ара шаплах күн-күнладып шав, хевелбе бәбірле кірсеші бұрадып, бұрансан да вырысла абада жиди, шемше тюшекім шинче вырдадып сашшим. Тюшекім аванманын, мамық тюшек, асан неренех юлны хавыл бирен, сарлаката борым, иккен шыпах, ак кытардам хасана. Эх, алькурынмас екен, тепрехінче, ха. Кондырла шидичен де хускалмастып. Сасси ытла яныраны пекрех туйынчы бұлхойне, шербеге малалла шыппын қаламадыдыншы. Шеркей, ак курха, че келдім булас, санагына каламда, мондырландым бек, ме хыбашласапыққа хулша жине, күржине был алдын тытреде хулхушшине хыбашлаттарчы, хайтата шумнере хесінселарчы. Шеркей аллине вжертмері бұл, хойын пилігі тавра явдаржы, мезерле пидехте кажырылса карын заилчы. Шеркейін тардапса тухре. Эбі, эбі сан патна піршымылпа, піршымылпа келсеттім, тері бұл чәтренсе тухаған сасыпе, сымақ аран пір-пірімпе Анчах унын хойне ширіп тұтас хабачы, чакны жемен чакса бычы. Чатаме пәтнене хойдесісе юлаймары, шерпігене хой батнелле дұртса елчі. Пәледеп, тетне, сан шымална, чимға чим, ихи? Ихілдетрі шербиге, кел күндарақ, кел хайыз, ман түшеге күр, еплешем бұл, няха жым, ман няха. Авдан иккеме хут аватре. Шербиге хойен кашхи хыныне шыппын осадасшынчы, алыкне тембе хуллен ушматырышре, шавна була алыге тарықса кышкырныбек врахчен Ыран Иран тадагил шымарда пешерсе хурып, тері бұл шеркее. Шеркей ырыда хаярда чынмере. Вал каяллада шаврын запахмаре. Урамра шын шуки кашки лаша варрибек пір бұқыт хұшысы назадычы, шын давраш күрін маре. Бұл калле тухре. еннелле дұхре, хойхышын тагампари хал-хал хузашыце, эс кунда мән дұза жүретін хашар барринче, дезе кышкырса ыйдасын дуенче она. Шеркей басказа утмады дэнче, ундан чубада бұшлары. Урахран шак пәчік шүрт Шав анаткас вешне шаврын сапах машкында хұрары бал. Ага пахша хыша, магашей келече, илдиер армане. Келге лаве түнне вырын, шыне газ, кунда чупма юрамасть. Лачкам шыва үкне хой шам шанны бешылса илче, тақырлықран кашса кересі тем мар. Шыра сывылым ун урине ебедет, шеркейін ер хывынса юласран чуне жук. Никамда курмасши, ергеллешін ышта жүредір шақ бұқытыра. Хой келнегіче. Ачизем тутлын шивыраше. Шивырчырақ, шава аванда. Шеркей кутник сакки жіне теренче. Бұрын сарзахуны кенюн балли. Тимрукши, Ильясыши. Тюжеге унын хойын тада шемшерехи кен. Юратха, бұл ұшта полныне никамда курмаре. Шеркей дінех канза сывлыш енжен ыран ачызем, ате ес ұшта ашта булдын, ұйтсан, құрал хурал бүрденче шәмәрілзілардымыр бұғыт нұмай үртірішке, тесе түрредуге әнде. Кандыкран ирхи кывак шуды шапры. Йывыр шухышысене аса мардесе, шеркей чаппанепе пуш енженех виденсе вырдре. Ирхине хебел тухса сарылсан, Тимрук ашы патне де, хулбышинчен хуллен силлесе бұратыры. Ате, илтетне, ате, теревіл майыбенчеш, мән, күшне чармаклаза ұшры шеркей, ондан хорах чавзи бешіншіклензе тимруға бақса илчі. Шудылчейім, шудылчейім. Шудылны, шудылны мене, пажыра хебел дұхры, балтем марға, ате торде деп. Шеркей торсаларчы. Игаллине Ән тытса тұтса тұтлын қарынса ондан тарын анаслары вырынне пұштармазырақ хутлатса құчы. Урамрав, темін тұса тұқны? Камсем, мен тұса Камне кам білет ұнда, тұқса бұққа. Міншін, міншін ман тұқса пықмалла бара ұнда. Тұқса бұқ дедіпшке? Тимрук шине тұрсақ шапла каланы шеркее келешмере. Бұл шарран тұрмақлан сатыраган шишне аллыбе шылғаласа, аялды кебейін бішінех урамалла тұқриде тілінсе қайры. Шыбақ унын крилси патенчен пышласа, анадалла каякан асты ұрам барребе шит сарлагыш бұлі бір және хыма кірбі сапса Кірбіне қойын пұри пури шықлене бұлмалла. булмалла. Куммен лейір иккенне шеркей шиенче хынданчы. Бұл ұшташиди кайнине де терес чухлаза илчі. Пәр, егілдеші бар шалынбе қытланнэнде. Шавьер мән шербиге шүржі батнеші дейек бұрад. Шеркей шүш пүші бірі ледірса гайры. Шан жүрімне сибі шапры, қышқырза ерзе яры чеде. Үвілі өмінші каламашук намыз. Үвіл умінче кынайы. Паянақ пәдем ял шагын шинжен сүбілдетмет кытынать мен ыррине кетмелли бур. Урамба кашни кун ирсебі масерен, миже чула жава Ялды кашни жын пюрнебе тіллесе. Ава, пахырха, пахырха. Шерке епле бәштерсе бұрат, бұл аскын шерпіге патне жүреме шул тағырлатны, тезе калаш шехінде. Шак хыбар шингел патнеші цені, белюш патнеші цені, темскер шуғышласа темскер хушеште, Шитшер минне анза каймалла юптареш. Тенче кулышы шав, эх пурныштен де шакна. Шин мар, хоянчен йыда да ағылдатса куласын туйынчы шеркее. Няха жым, ман няха, азейлчы был, кашкизымаха. Няха булмазыр, шыпах няха инде хойде. Иррине кедес бірге пір шуғышта жүк, ак шербеге хоях ялдырық келерен келе Ман бада шеркей жүрет, тесе кашни жинуменше мухтаниха Шав баданма пілмен юмышран темде кетме пулать. Ах, чапса шивықта ширтма жук. Темруге халеде унумен чадырад. Мен пақсатыратын тата шал хабыртырақ. Хамыр умранда болин, умранда болин шалсат азат. Хушрывал Тимруга чатресе тухаган за себе. Мен бе шалсат азатас, ыйтре Тимруг. Аслы урамын тұршыпе сарзатухны хыма керпи ерне шыбырба мар, келі башу занда тазатса бідерме жук. Шавна шеркей хойде лайығынданад. Шак мышкыл ер әмірне тазалмаса туйреде алы аллыбе лесін зуза пүртне хывырт керсе кайры. Кетмен хынасем. Кунсем уяра кайрыш. Хевел ирпышла закашен шәрпетне херген үзрі кердет. Акны тырызем шанмады тінчеш. Ялта шерем типсе хучылаган бүлжі. Пузыри шыв чакны жемен чакры, ширма шатрарада шыв депрі. Тіллін паллын жеш кушлан кала сатыраган бүлжі. Күлесем ошықланчеш, пәчікленчеш. Чарусыр харушы вышлық алықран жакка вышлары. Селиме пуса вилнешен пүліх пире шапла таварат теме ялды хош жинзем. Нямаш аяплада, кантюк айыплы тенешемен, ылханас сымақсем ламран дамас арылчыш. Каярақпа нямашне де, неде, де хойсен күші умінчех ылхана йывр сымақ кала канзем, ингек суна канзем, ешлы дупынчыш. Пәр ирхине Канюксен патенче ішлеген серби, кырылса урайне чух буна буслы бәр және кемел укша тупны. Серпи шаб укша жінжен келхуши арымне калать барать, укшине де онады тарать. Ырра пілдермен бара шак тупсым, пашырханса үкне алиме Шакын шинчен убышкине хыпардавать. Кандюк пәрре шуралса та тепре кава Мәнді вапырда, мәнді вабырдезе мұжырепе де ақлатса тарықмадыдын әші. Шағын ғышын кетсехтары бір әнде шурда пәрбір хура ингек шақланаса, е қамын үксе білмелі бұлі, е санын күшу хубыне, тет кәнді қойын арымне. Кайса килха переход шерпіге батне де бұлін, бұл мінлі ғанаш барса яры тата, дері бұл алимене. Шерпеге шинчен ялдаша кунзенче темле сымақ жүрет. Шеркей уржа имеш унбатне бек кушны булать, пурбек тыррине дей юмыш патне тур детте, михизене шанчықлы шихайман дет, тыррине бе мән шәрпеке батне шиди тұксабыны дет. Шав тырра халде булин ялчық кизем сұқсабы дереймешші дет. Деприсем дада шеркей кашны каш юмыш патне жүреттеші. Үлімрен шүресіздергене пәлдірдезе, пәрі ұн патенчен пұшласа, мән шәріпіге батне шидетченех ұлым сарса тұхны деші. Шавындан бара имеш шүрден жән тухме болны дед, хой бәдіне де нигамада кіртмес дед. Кай тупада, шиндені темде шуғыштаса кылары шав, ұн ұнбегех харца бідермен бұлға, хой келінчен тұхмас болсан, юмыш патнеде де бұрын маллыбех, күшман бұлға, тезе шухышларе алиме. Чәлген чара чук, калашыш калашыш те чарынеш, шерпике десен, камын ішпұржи шавмескіне шулықма. Керек мінле бұлсан да, алиме хойдавас іше бара хаярасын бұлмаре. Тупна кемелбе мен тумаллашы десе юмыжа кайре. Шерпике кам шапла хаяр не пулдарнине шиінчех пілмере. Үлемрен пілме пулмейха вара калып тере. Али мене үлімрен каласы мене кирлімар чыха. Уншын шак инкекін бішне тухасы хақлычы, салдавне де пілесшін бүлчі. Салдаве паллах икен, ялдағы пюкле пүклевилім бүлчі. Она кандюксен яжібеші хындарашы, эппин мазыр таракан шынзен пурахынде. Ава шандалықтағы шал пітті бетарат, вышлық бұласавыл, Шавы шеркей херне мінледе бұлін азынмалла маржи, кандюк әліхі чываш жылыбе мәнде бұлін иртерме ұс шидереймежі, тезе канашпачы юмыш. Пәдем ял не тілінмелі әш бұлса ирттер, вара сунны шилі тин таврынат. Унсырынау кашсем шанчықлақ мардеші. Шүрттере бұт чырцы ярыжи, бұлықсыне мұр барза пітережі, сықланмалла жау, тесе канашпачы шерпиге. Кемел укшат тупасы пәр утламышра булса ирдеген эшмарикен, икен, унбеки был ұтты ялсенче де пулкаланы. Ингек анбиттер десен тада агымен думалла. Алимен халех тарай енчі кешелемелле. Хура хыебе бешне вүншит шерлех кемел ярдармалла. Енжеге шав тупны кемеле, ун жумне ик виші хутта болин үстерсе, укша хумалла да күш үгереген хаяршин кардишне. бұянра хисене болсан усыпы зықрақ, лешсе прахмалла. Аплада эш ынмасан, вуд амана асынмалла булать. Она тата міншін, мінле майба асынмалла, алиме. И тахлачы, Сылдавы шеркейзен бір тіпі бұқыдыра, ялда каш ететтеме шеркей жүрже шудатмей. Бұлыже әбі хамтабаяз шукта, камада бұлін келіштермелі бұлад. Белюша келіштерме бұлад, алаба белюшне. Күрға ерекшін бұл яла сутма бұлдарад. Куенде әш ұнмазан дедіп Алиме юмыш смахни итлет-итлет те пушне Кундамен каланыне пәдембе асыраты да яста жүк. Ху пулышмыны хошнеберне дума тезен шерпиге шав тарай енжікне хоек шелеме бүлчі шелезен ыранах илсе бұрып дере. Алиме шақ сымақсене пәдембе бек чырепатне илчі, килне таврынсанах кандюга каласа бачы. Тешмешрен ахалде билзе хораган хараган убышки хуйха юкре. Кампелеттерде кунсем уяртыни чынласақ та шав шеркей херенчен келет бұл. Асын асты вас пулсан тен пір әніне пусны бұлечіш вәсем, анчах унба ингек ирдеймесен. Кандюкпа алимене хал урыхи шуғышлаттарад. Ялдиш вәсене көшіменчех ингек сингек сунабышлары, шәне ыршәрі піргі ытла кевешеше, тем күрсатыра сибур, чынласақ та шүртне ярыши, выльхне ләбәші дерсе білеріші, валгу пуласран вахатрап паранас тезен халех мінде бұлін тумалла. Мән, пүшіне үкне шуғыша, калама булатка, авалхи елаба мен тумалдыне пәлменне Аплады Аплада эш тухмасан, авалги елаба мен дыбаса кандюк хоех пілгелетте, пәтшенде иккен тумалды эш маршке Емалдан пәрбір ват ба канашла запықсан. Кандюк лавкана кірзене мажа чынчы, иккеш кашхине савандейзен патнелле утреш. Шул невізенне пір кушак тататмаре. Пушы битребе бұраған херарымда кушак урынмаре. Савандейзен патне жидес пешеш пір анраны йыды шул урлах кашса гайры. Йыды темар хавыл. савандейзен, кандюк сенчен анатрарах пурнаше. Иге пюрт варрибе сардага крыльца дугать, крыльцине сары бада квак пасырланы, чәндерлі жүречесем, пүрдюмінші лутра ракаткаран пажинебе чие чытлыге көрінат, шинчешкеде шүллі улма ебіші күршірі падиерзен пахчинелле тайылны. Нямаш шакказан келхуши ареме тухса алы күшірі, килне хынасем шалалла баскамасыр кечеш. Хизебем де сабадым життер, шак шурдан ывал хересене. Э, хынасем килешешке, чибереха чиберех, сасыне тазарах, хабыллары савандей. Ирдерха тебелелле, ебле хизеплесе килме білдір чынах, каржык, эс ыштахашак. Савандей хые чуцаячы, шит чылампине Тарби хырымланас бек шудатмаллахы бардыры. Шап шуды бұлсадачы, пүртіре таса, урайне сары басырланы, кымакине иртне кунсенче кына шуратса кайны булмалла. Саксем каш масарны. Савандей кукша бушне аллыбе шалгаларе хой машарне кушке сейлче. Кандюк шлепкіне хывса жакры, сакшинче кашмана аллыбе хыбашла майы пенчеш, Тренсе сак хіррине ларчы. Эбір келдімірға, ашымынлі пұрнат дедіпшке, ирсе пырышын асымара илдімірде, әпселем папая кірсе курар хадерімір ара. Атей, калама кирлі, аптыраган марчы хабыл. Атей илдетне, тұрсан хакундалла, епле хақлықына сем келчіште. Пулат шинче әхімлетсе үзіргелені илденче. деп ха, деп кандюк шыллым пулмары жи терімға, епселем жүлден кыштырдаса анса хонасене алы бачы. Шуры кепи унын даран, пешіхіне лынчы жықсаяны, теплетні кышады дыхынна, кывак еме курын захта каймаст. Эпірак шырварринче ырышын сене чырмандарса жүретпіршке, халичен кунбек бұлаған марчы тем, тухса жүрес келчі, ұйқы бәшіне құшыра шабылдатса лармы Ара айып анты барахынде, кешін незімінле бұрына шығадады. савандей кукша бүшне кыдыр-кыдыр хүшірі. Терендей выртмараха, нашу пақшара улмашымлары де, тебір бүрдегірсе кірсе булас, чеберек бұрына шыға, Адер-адер, тере кине сыра аса кірсе сетелшіне тирбейлесен. Каны жәпілмесін иккен хақан юқшылым башлаттарса гына жүреден. Ара шамна каламасты би, сене чырмандарса жүрет бір жау. Чырману дедір. Мінде чырману был, бірін пеки шамна саватте, мише шузем, пұштарды мырха кандюк шыллым. Калымра утмыса кіршіне кайрым шит шитмелелле эпселем папай. Эбе бунна житрым. Аттене шарвишре күшне хупрымырда, тада пір вунна пұштарынма кирлех пүлдедіпға. Сывлыхым пыратчыға күшім бидерзе пыхайми пүлчі. Шавгына ахал кыштырдаткаласа жүредіпға пүліхе шагер. Савандей ареме пуштаман шагар илзе-кілзе сөтел жіне Алиме агай мүлле жүретка, Халде хербеги, тере был хереннипек илемлен яныра кансасы ба. тем кышал кыштах ежабышларыха, каш пулсанах бұртса жывырать. Кун ирдете каш ирдет, ша де пурныштени, пирентеле, килха, эшсебарха, шак алтыра тере савандей ареме, кандюга, сыры кыштах шешкеленнебекте, эшмешкен уже пулма керлі келха. Рехме тұхлачы, сынзепаны алдыр, чунуши. Нямаш кундада ерехне чиксегілме ысшидернем. Ун ашы шавна сисмене хыбыры. Седер хушинчи шинзем камаллан кулгаласа илчеш. Эпселем тахшан кандюк туйынче мангерүй болны еккен. Аржин туйне ерсе жүреніне ташланы Ташланычух ура тапмасерен юман урайхоми аванатчы дед. Шавна кандюх хойде лайық мен. Эх, кунсемче шавта, хали, епселем майепен кыштырдаса жүрет хагиленче, шавы лайықта. Кун чухлі пурынсан да кыштақ канмасан еплевіл. Ахал, аптрамас ха эпселем. Иртне калымра ретре жүрене чухвыл, тулли эрехле кургана пене ларца тумлам тык масыр ташласа кытартны. Ташласа пітерсен эрехне ішсе яна да, кургине урайтырық қылдыр густарса яны, шинсем тілінсе пықсадыны. Эпселемен шүйші, кәшшеленне еден турашылбек, қытрада шапшуры. Кытрине була пүшне тем бұзығыш кыдардадь. Бадыл защитнимай курбуне неде ұтларақ тұқны. Хой әлехінжен кыштақ бек. Урамра ирсе жүрене чух, туйіне хойенжен хабармасть. Хиле жүлі бұрай сымақ Кандюк савандейсене чат касри палюк леже пиклый, термерен тарза таврны шинчен хыбардуре. Хам кучымпа хам курдым дере, калле халаха патрат килненде, унын турри де, юрри де шук, нямаш еге пәлдер Савандей де, эпселем де, шак ырыхы бара, тем хабылламарыш. Пиклый кильнеде тадах менде булин хускатма булдарачке. Пулдара мені шынны бұл ергеліқ пулма кірліға тере эпселем. Бұл ун сені чипер палла демеш. Бұл шаплақ әнде, халыға қал ағы ұрыхи пашырхандарад, Күн земпит уярдарашы, күрік әнзе гайры, жүл шулши пәтеренет, шымыр бұласа, шидес кунсенче кетмежук, хевел яланақ шуралса анать. Ялда ава пүкле білім пульчеде шавы тытать пулинех, Кам білетінде оны, йывырынсы сывласа ячы эпселем, халық бұжыға ашке каплагы жалда. Ан выжық шырдет бір жавда, ара мін тума пулачы папай. Эс пілекен жин, пире вырынлысымақ калама пултарны пулытын. Элюкка шуғышлат пульға, бұл старыста, жей кілетінші тыры бұршке, шамна да бұлін, памалла. черечі унтада жидешке, Ара ял халыхне нумай тарандарни унти түріпа она борлахада пулин хавармаллата васчы. Шуккине ыштан пуртавын, манын шапман кабан піррегіна, она шапса варешме пуледе шитмест, санын кандюк шыллым, херех ураллы кылатсем, бунна да пулмалла бек Чимха епселем папай, күрші чахивыл, тебірне коркаве курынат, шапла каламаны хаваттызем, Ара шинбахчинче унда буннымар кеде шутласа шидерін. Сымахымыр урыхи жинчен кымалла бүлдедіп, Ара. Апла шухышна пілеймерімір иккенға. Кандюк тулли алдыра кана-кана әшсе аран бұжатрыде сайра мұйықне шылгаласа илчче. Вышлық мән пулзан, билесе хамыр билме бірде, вәшәхер ризер ингек пуласа кетсехтір, чир чигешу жабышу. Элексем хамастываса унбек чухне ялдавра хераги теречіште, тем она да халі шанзах падерейместем шав. Шыбақ шавын бек ишінчен калаш сабық шындасан ба. Кандюк вады епселем жіне чар бақса елчі Сәлі пәрчебек хесі күшне шине-шине мачлаттармады дэнчі. Унын шурма ұшы туды халтен хал мінледі бұлін кетмен сымаға шириплетме қадірленсе танан күрінат. Епселемчен мест, шырада шуры күш қаржи бидер, шақ хына тада мен кала спор бек сына сабығат бұл. Епселемчен меніне бұла кандюк сымахесене сайран жеш бұштарса шапла каласа хучы. Ширма шатрара шив жүк, шылзем Элек чух эсір шақна манранда лайық астума кирлі. Кадаран шәрі варласа келетчіш, шив варлатчіш, шуғыша илдімдеға калашса пыха Эпселем папай, хальша ергене мандымар буладынде. Иртне гунын шуды жүк, халдине хына аса үлмелі бұр, ергене де пілес жүгінде. Эс пілесе шанса келдемірде тарғашын біренсе хывар бере шамна епселем папай. Эпселемен шап шуры күш қаржи ешырата варым, шалдан бұғаған күші чендерді шыналык папіргенне бектін керет. Күш харжи бидір тингерзе пахревал хойне хилі шавсаланзаларны кандюгада, лежі күшне мышлаттаргаласа илче, сымахе елынны бекрех тухнышын үгінен бек терже пызықрақ терен пульхайынде ара. Терже мені тарамаха кандюк шылым. Эші илемзіршке, ес пілетне міншін хорасыне, вал паллыға мана епселем пабай. Шу кандюк шылым, эші вал кунба юнба шихын маллискер, эшне дусан сымахи тухмазыр пулмаст, вара пәдім ял халыхе тем кураспур. Ай, паятам аллысене пәрпірінбе чымбардаса пажырханчы савандей арымы. Хамыр ялда элек пір ингек болса иртіне астывадып та тупата хал десен хал чуным шук манын. Эс міскер хунда, эссір аптраны бек, ұқса ұқсайлчы савандей, унбек кунбек кине илтмен булашона, чәлкіне шырдарақтыд херарым. Әнде. Шамын бек пұл малла сана, илтрене, сасыне, шекледерех каларе савандей. Ареме вара аршинзем умінчет тарса темле пызык айыба кенебек пүлчеде тепел кукырнелле барынчы. Хайвалли эш шукран, эш тупса хая чілмедідінші. Самахымар варттанрақ болдыр дед бір жавға, шыппын мағырдатры кандюк, сасы хубы пілімре калашнын илдінші. Пығаса да күшран бұқсамар, урайнелле бұқса, алыне седелі шылныбек хускаткала сағалать. Шеркей херепе мінде ингек пулсатыныне хаварах біледерінде, пирендесен черне хури чухледе айыпа марчукунда. Ашшыпе малданақ сымақ бідерзі хунычы. Хулымеде шунса кайдыра, асанма бірінде. Хере хаяр полны пулны курынать. Ебе шанталыға бұла халық бұшлығы ан юлдыр десе, кадаран шив барлас етпірде кәрюшне камата бас шуғашыры бұр, ұйтры савандей. Пегенсех шуғышламан хаун бірге. Ахал шеш шыв диесе келіне шулдырық тұқсақ бұрадыр бұлсан да немене де білдермес қабыл, тері батты. Түрребе қаласан кәріші бірге хам шуғашлыпға. пір бір шүрт ерзір чухын шынна, бұқытлыға самны мүнчіне үлзе бары бірда, әшепетірі арманымран бұд шынық шылма бұлад, кәрбе барзанда вырнаже ұн біргі келіштерме бұліға. Кайран уншы біменлі бұлі? кайраны енженденне бұққалары пыққалары кандюк. Кайран күш көре ұнда. Шав ергене пілмен жынна келіштерес пулать пульмалдан. Келіштересі юре еп бұл әже бұп, сымағы күнда тамада бірге бұрад. Нямашын бакалаштым барда тамада пулма Епселем папай килешейме жидетпір, ялды бады жин. Савандей сазардық уражинетачы кукшине онзыртран пәрбір шүшпірчі шипшыннан туенжауна урайдырақ канышсыр уткаласа жүленімай кандюга чейерехен жеде. Ергіне кандюк деде хавақ чибер чухладын иккенха, шавында пире шах хаяр эшпе шихындармасан юричче, тезе хучет юррен. Бұлшке савантей шыллым пір эпі ғына тумалли үшмар, шавына астуса калашарха тере кандюк, хышалалла кашырыларақ тұрса. Эпі пүкле билімпе пітмеш ұтламастып, каласа хуче эпселем. Билме? Теленсе ғитрі кандюк. Міншін білмелі. Керішне сана тумаспырске, тамада пулныран санын міншікленмелі бұр? Ай, кандюк шыллым, Эпе хамшын харамастапха, Нямаш сӹнзі ваны эрех тудан запах пахмазырақ сӹделшіне лартыры эпселем. Тава ечі ече виш сыбыга бижетте щит сыбыга Ау мэншін апла каладыр иккен. Керішіне әбір таванезем егеде дубабыр. Кештен югын сымахран яла пәрдаванеде юлман, мошырланас шухышы де щук, вадыгатшы, шерпике жүхле шерпике де тиргет, кештен юг Кері пулма килешмесетре, килешет, ара ун байе бір хамар калаш сабаха бар, пире жаныр. Бара есына хой ирегебе білмеде хатырдетне, ыйтры савандей каллех сідел батнеллешім харзы. Міншін хой ирегебе. Ун пирки кайран от шидерме пулеха. Хал килешсе булдар. сен она шивдуе мене пәлдернине каласа барас булмас шав. Каласан да тебірдесен, хисепрен, ытлаши булас çук. Ара, иртересе пить бұрттын иртермелле булать, кам иртернине де, мӹншӹн иртернине де, кештенюкпа хамырдан урых никам да мар. Эпселем ура жіне тұрса урай баринелле тухры. Сынары шиллес, хой пысықрақ курынса кайры. Шук-шук, тере бұл кандюка, тинех эп ун бек эше пушыма местеп, кештен юкта шинах хамар чываш шинни. бізем хойсен хуш шинче, авалдан татуда табанда пурынма әметленне. Бізем пір-пірінбе хирешмесір бұрынны чухне хойсене, әбір вайлы дене. Шинна хаяр ансун, шинна не анхапсын тетші пірін тепчік, эптри бабай. Энде вады пушымпа епеде нигамада хаяр сунам марха. Манукам сенеде тюрешін сенпулма пиллесе хварып, санада кандюк шыллым, унбек керепсір ішпе пышна шавырма хушмасты, илдетне кандюк шылым, ак мінді ба жүредір екен. бек тазамар шуғышпа пирен шүрда келсе кедір бұлсан, халех күндан тұқса қайыр. Шын ұлғанне хам шурдыма ешінма хыват шидерей деп, илгедере паттырын янырары әпселемен Кандюк ынахириш калама аптразаларны шырден сикседічі, нямашта седел хушинчен духре. Шак шурдан алыкне калахах ушреш иккен хабызем. Ай, сыхланай марышке кандюк, эпселеме шаннычы, бұлбады жин каланыне итле, куне жетенече, саван дейде худа шанны виже пус кемеле тамаре. Кандюк кунда шавынбек сымақсем хускатнышын чундан үгенче. Мен леде бүлін хойын гына иртермелі бұлады екен. Ах күйінгек туғаду, темінде күрасы бұлі ирден кунында. Эпселемпе тада савандейбе кунда мен калашнине нихшан да аза илме бірдесе калашса тадыласшын аплада вырынлах марбек туйынчанай. Юлашкинчен вара, Юре унбеккипе чында хытланас марха тесен эпселем хой ошынче кандюка шансах пдермере пулсан да уры хиришмере. Анчах кашхи хонасене осатмада тухмаре. Вахыт пайда хиртнече. Кандюкпа ывеле килнелле мыштах тухса утреш. Седелешинчи тулды курга туданса пыхманны бех ларса юльчче. Щуражу. Нямаш Ашы хушнипе куржана кагайса келчче. Кештеню кабыл, хамыр хушыри тахшанхи вәчелхе маны бірінде тере. Ман аса тепе сан ашу хушинчи хирешепе асынар мар тере. Үлімрен урыхх таблашасы пульме тере. Кештен юк хой ышынче унсымахне пәтембек шанза каймары пулсан да, ергешін тесе нямаша тавдуре хебірденбек пульчче малашнехи ыры ядыма бе тивеже епши тесе ыйтрре. Тивежес эше нямаш сымахе тарах пызыгах марбекче, кештен кунда пірі кундыға кетю кетме урықшынна тытмалла булать. Нямаш шаваншын хыех тюлемеде Унын бара пір ялдан тулли пичке тулдарса келмелі булать. Мінле пичке был, тесе ыйтрре, кештен шыл пички, тезе ынландарчы, ют ялдан, пичкебе шыл тулдарса килмелле булади, мәне керле унбек туны, ялда шыв шук дейін. Кештен үк телензе, нямаш сымахне шанмазыр енчен енне каласа елчі. Нямаш немен тывайман енне бе каласа бамады дінчі. Шуле типпе кайры, шумырсем шук, ялхалыге выжықма бұлдарад, унбек ан болдыр десен, ялды Ул хашран пәрпәр тәттім шәр, ши білсе кілмелі де, она ялды күлде келсе ямалла. Бара тип мес, шүлленек шумыр булат, тесе онландар жынямаш. Самах мен жінжен пыныне кеште үк тав дере, шуғышланы эше түрре келесе шанмас икен был шабақта. Эбе хирешсе тұрас шук, кедеве пықма бірек шын жырамалла булат, самахыма ыран татса қалып, тесе шандарса ячыня мажа. Тебір ғын кештен бек құдына қывыры. Он беге жек келешсе, хизепле ядыма ярам мар, тері, калар де, хизепле яд дед. Темле варымчылге сибітме әлгерне әнтеуна. Няма шағын жинжен ашыне қаласа бачы, кандюк ел тарықса қайры. Епле апла, тері бұл ұвылне, чәлгі, түрмен бұлжы бұл, Шинба калашмасы мақта, оста шидерейместен тері. Анчах нямаш ашшыне тепір яда асынсан, кандюгын сынбичі ұжылчы. Калашасса вара халхинче, ывылне шанмаре хойсымақ бідерме бүлчы. Кашкүлім бал лапкине кече, чілхемір ұжылдыр кескіне ерек чикре, шуырхы барду илче, пақчыне кірсе ешіл сухан датре. Хой Таврынны чен кунда туса туза иртермеллине нямаша ергебе каласахы Арыме пе хересине де пулышма хушре. Пер-пер жын келсе кантюкран ырыхы бар шидерзен шанчықлы шынзене шыппын гына хабыртырақ да, хой таврна кетмелі. Мен думалыне шынна пидех систермесір васкавлан думалла. Ют сене кадартмалла мар, ют халхасене илтермелле мар. Илсен пілсен әштавасы чарын ма мабылдарад, тезе қыдарзақ қалары бұл. Хевел анаспа, кандюк хойзен бақчы бидір кашса, хирилле тұқса утре. Инжетри шеремре шевле біләд. Кандюка пәркет мен шырден күлі күрінні бек бүлчі. Күллін лутра кадари тавра күрім херрине, хал-хал керсе пыданаспек чәтренсе мәтледеші. Кондырла калама жүк каш еннелле сывлыш ущелчче. Шене ырпатнелле тухакан сукмакпа утма аван канле. Паскамазыр утать кандюк. Шулне мулгач тавражы антаттыр тесе, татсан да азыр хасмар десе, вăл пучне пидех шеклемезрі пырать. Типне шеремре шеверсым заллы тыркасем пучысене чанг тұратса ундалла-кундалла пахаше де, Шин иртсе асырхасан шыда шыдакесене япыр-япыр тарса кірсе пытанашы. Кандюк пырдак ларсакан машы тытре. Эшенесе эшенмен чыхабыл, шидес шірегіна теттімрек бұлзан шитме жұт тытре. Ларсаканны май ун пүшінче тәрле шуғыш, шаврынчы. Тахшан авал шагында хаяр варжы болны дед. Ав терек балі. Кондарди чыва шыржымне был бех касса ирдет. Шамна халық бе чавзадуны. Ширма тарын, аслы тұрық, тұватшар лажа гүлне, павусказембе лавзем шырне күнне пықмазыр пір-бірінчен әріқтерзе ирде-ирде жүрене. Везен көпік кізем күрінман. Салдаксен ешлі зем шағында ба, түдішсақ жабышны. Хал унда тәллән баллын чеш, чул хүмесем ұрынғалашы бәсем де булин тапраба биденне, шерембе бұсынны. Байлашу маршуза шыран ширансене ахратсан чеш, шыр айынчен шерешне пышшым мисембе авалхи хигетресем, терле тимір тадығысем тубынгалашы. Хал күнда мәскен саварсем гына тарын чава-чава, шын көштіліне пуласыран шикленсе сапурын ашы. Хире выртмадухна ачасем унта-кунта вутхучеш. Кантюк ларны шерден тұрза малалла утре. Лубашкара хыйын шере патенче унын лажизем. Лажизем кундах, шингеле жук. Кандюк пәрдім патнерек шивхарчы тосылса вырдан шинкеле курах кайре. Лажузем туртса кере шететіпшке арамен шивыран. Э, мельзір каласа выранчы шингел Ури шытыр-шатыр татры, Хушана курсан шинкел тұрсаларчы, күшне алды бешелчі, пахкаларе лажизем пурде кунда екен. Мен бара, шивырзақ кайнымар ебі, хойне камда булин тавырза каласын пахры кандюга. Она хавандан ыйца пілмелі, мирлен калаза хучы кандюк. Шинкел хальхинче хушан кымыле екен иккен язырхаре, куши еваш, сасиде жемже мар, пәрбәр мәскеншін келседі чытейін. Кондар шуды мар хавыл, шын кәлі шылым. Ара шарле дезен, күшна анхупны бұлдар, икке бақса шитчі гур Шавын бек керлі тері кандюк, шингіле ебатса. Кунда мен лаша сене шырт каламалық күрік ташук бұл. Шавын бірге санба калашса бұқашын чыжау кандюк бабай, шинзем ав, паскагалла каяшы шаплайы, унда куры каван шавында шавында мари. Шертме туса бідері бірде ундан паскагада кайма булать, міншін каймалламар. Есмен, кунда пәтчен гына имшак, тем жумнерех пішкінсе ларчы кандюкта. Пәтчене мәне сана калам, хал ял халығы кунда тухмаст, пәтчен шау, ялықтарат де, мен Ақтада, пилін ямаш калад, шингіл пәтчен Кунда она эзір пәргун хонада яны болны екен, пәргуни аза илмедідінші шингіл, шапла, килнічі шаввал, эбірлеш туймет ачебе, тухтарбатчы, ятлама тыдына дейкен дезе шингіл кыштах пашырхана бұшлары, шабақта пәр бұшланы сымахынчен пырын маре. бұллы хыш піргаш келгелесе каятшы шау, халдем бұш үрадат дегелет, вăхăчепе құйтілін мұғырдат қалад, сана күна қалам, Тек шеркей херне асынад. Еп калатып, пушали асын она дедіп, туликыш пур бір шугенде бол дедіп. Ара шапла бұлмасыр, халенде асын санда, асын масанда пур бірех, урăх вăл сан келсе килсе бұл жау. Кам туйметачи? Энер Қаш сенче тек күлі пушне сыңсаларад, шәрші Хашчух арбашны майлада калажа бұшлары. Вуд хурсан келет килет бұлхавыл, тебірдесен келне кирлехте мар, юлдажа десе көнаш кеп. Кандюк хойбе бірле илзегілні ябаласыне калара бұшлары. Келді әже бұла немаш келеймес тәу паян. товар хире-хиріш, хамда бұлін келсе кая серім. Ара хур хайыз, хур, шундыр, хирди бұт шудыне, авалданбақ юратадып. Тип шадырка шундар иртнега шундарса де она. Авлере ана бүшінчі халқына күрдім, чикке лартмалды юбасым қадырдені, шәмрік сүреде бұрында шавзене етса келесте, вудхурас, ара еплеха бұдасыр. Бізене бәхамда күрдім күрдімда кандюк шүтлет десе шингіл күлгаласа үлчі. Ытла, хері жунаган ябаласемшке Шавылайықта шаллам, аван жунашы бізем, ецагілде деверце яр, чике юбизене эптадах қадырлеттеріп, хирде хына пулнине нименде жидес жүк ара. Шингел кандюга шансақ бідермезір чыр пăхреде леше курыкшине шиті сарза, шығырғыларзан, хужа чынласақ әш эш тапшырчы. Бара, эп начасыра, тезе бұтшан кіпуштарма, чупса кайрре. Кандюк ташта кайма басқаны бек хавырт хадырденче шинкел тавырнаса чадам сыррын кетсе теттемелле тек пахкалары. Шинкел хыййне врах кеттермере. Бұл сүрене ватса бута туре, чиге юпписем пепперрле ыдамласа те вут хурас шре лап прахре. Кандюк типе курыкпа хыт хура жылса часах вут Йылтам бұд ачизем хыватлын кердесе шүлелле хабарашы. Шадырдаса жунат дебе евіш, хытхура тарбек хыбынать. Ну, халь юлдашна чынсе келмеде бұғыт шитре бұлеп пинсан. Кама, күшне чарса бұқры Ту Туймет ажи деріншке? Э, она дедінға, шүк, чынме керді мар. Кирлех бұлзанны бұд шунныне курсан вал келет, келед. Чимха, балав шавақ бұлас, күлі хірренчен васкамазыр хабарныве курадып. Санын күш шамбырк шав, бидер курадын, кандюк васкамазыр кургадулдара бұшлары. Ес шанчықлы жин, шинкілі шыллым сана керекмінлі эше де шансапама бұлад. Агынде, чәлемне чырсаячы шингіл, Эрне иртре пул лашусене пахматыдынны, унбек-кунбек айыплысымақ, илдесе кетместепха, Илле ман вырына урышын тупрыри, мана хамын килди ішпе апаланма бидаван чыде. Сана тепір ерне де бұлін тыда сетіп жау, жеш, сымақты сырекан Ондан бара бір-бір шын тубы бари, мінле шуғышланыз, шав мет ачипе калаш сабықсан, келешме пулдара чыбыл, мінле же. Тар жайлес шутым бурда шавна ара, Пілзех каймастып та түлкіш мәнінде кандюк пабай, сана калам, калашса пықнышын чілге шетместеші чывашсем. Юришін бек туйнат манавыл, элендей падінже ішлігілет хада, ачи мана пит келешет, ман хұрақым. Шабақта хойбе калашса бір, тен келешеде, шингел тінех тұқтара хұша мәншін чынесшін бұлнине тәшмірден бек бүлчім. Шин мәлгі шуды басқа мазыр ұтса шыбғаржы. Тұқтар. Шымжаге шин жере хунын, шуды бе шудалны май хой шүллі күрінат. Хурапин жақпа, терілі кебедіхынны, шалаварба, шәне шапатапа, пинжаге айынчен пишихи яраби күрін садырат. Кытра жүші шамге шинелле бе ұзын санны. Вуд херрине шитреде, хой батне бек, пәрсымақ чын ларчы. Ну, шаллым кургаран аслы мар, тавзана шаппан калаза хучы кандюк аллинчи кургине шингеле тоса. Шингел рехмет тереде чарынмазрах эшсеячы. Кандюк кургана илсе сахрбек шуры ябалаячы. Тутларах болдыр, тері бұл, ундан ку кургана тухтара бар, хушры бұл шингеле леже кандюк аллинчи кургана илсе тухтарасенче. Эш, эш хабардак, патне бұдар, шиби ытря тухтар. Шивран тутларахи, эшсе бар хабартрах, ак ширтмалли де кундах, сывлыш шабырмасыр эшсе бар, пужуан ыратыр. Чампах толтарны кургана тухтар, тахшанах эшме береннешін бек сывлыш шавырмасыр шалт туза эшіре кайран жешвал кагырне ярзады ярзадгытре сывлы шабыржы шингеле құрлықлан бақса илчі. Ирек шкегу, ирек бұлмазыр, шивдеренім, таваным, бұл сәтірен лайықрақ ябала, түлікіш ұна ішме пілмен жінзем бұр. Э, астурым, манюр папая, куламбек тугаларе тұқтар, Кандюк кырт сіксе каялла чаксатачы. тұқтар ши аккунда хабардуба сухан бұр, шырттантады кеде ара. Шингел алдинчи шуры кургана изе, кандюк тада херек яжы, она калек шингеледі тарза тухтара эштермес истерчі. Анчах тухтар хархинче кургатыт маре, выл апатланма пигенче. Кандюк тухтарын хубына спатне житні күшне азырхареде, шингеле кыжық турца пажылдатма дінче. Выл тем евырланны бек, пулдым дере, Эшни мана юра маре халех лаша утланса кайса тарандас гүлсе кил, дере. Нямашне темле эже хадырленме калама хушре, мене хадырленмеліне леже хыех білет имеш. Мана мен, эп быштик кына, челем турца педеричен шаврынса да киледеп, тереде шингел лажасем патнелле баскаса кайре. Тухтар ытлачас час Малдан бұл чавзи жіне теренче, куш ушас шынтырмашыре, шабақта ұшаймары. Есі бұртсаған қапырдақ, бұртсаған шагындах, дере она кандюк шыппын. Шингілдеде, шингілдеде, мұғырда сайылшы тұқтар. Кандюк бұл тілден калашынене итлері. Мана ерлеші бізем шингілдеде, есте күрдіншке нямаш дедене. Халвал пурта ятны, Херлебе турданны күшне елгаштар жеде тухтар калле хупре, малалла каламады дінчі. Еснаба тим рукта перле, эбі мен, эп шин тибешне тыдасшынчы, шав мәскензене шын булма үгітлесшынчы, Үрі эшсем тава бірдеттімір, еснамана ылтыным тере, аға дүйінче сайде аппада шаплагалары. Шук бұл хал, шав ылтына хал, есна Хваларыш мана, тыдаймарыш, вильне деші она, хойзем манран пыдарашы, килет, селиме килетей, эбі. Тухтар шыпланчы. Лайық үсірілсе кайрышке бұл капла, шуғышласа илчі кандюк. Лав чен канса вырцан лайықчы. Нямаша кунда килмешкен каласа ямалламар чыши, те тебірдесен, вăл килменни лайықраққа, лере хатырленсе тыма кирле Кадари асты шулба тулли лавсем иртнизисінет. Пәтчен шангаравзем кашки шаплахра таш-таш иди Кандюк шавна пір бұғыт итлесе каштах кыштах ерек туданса пүшне чекре. Шлепкин чунача айынчен кашар самзиде, катра кавак сухалепе мыйыке гына курынать. Кешер мар, тесе каныш сыррын шуғышлат кандюк. Шингел чында часах шаврынса шитре. Таранда скильне лашине был вуд патнерех шевхарца чарчы. Кандюк менче хойне үзірех ывре. Эс кайранда ага ебертата сыпырымыр, ан үпкелешінде шинкел шаллым, санбалиде эрех юлчыға унда. Пире тухтарба иксэмэре, ларца ыры кымылпа озатса ярахенде, ара ахальдумып, адяға малдан тухтара ларма пулышар. Тухтар Шингел ына вырадас шынчы, кандюк хой майыбе шивырсан аванрах был, шыклесе выртары бірда, майыбен хамырах, де бір, дері. Теммар, кирдек бұлсан, хамда осатма бұлдарадып шаплайы? чырмандар чырмандарма юрамаст, чимха, темаса илнебек бүлчі кандюк. Эс лашасыне тытта халех яла ан. Акэнде, пурнедеи, пурнеде, Эшсен пурха. Нямаша парсақы барында хукилне кайын. Манамен мен эбі халех, адя қал тухтара шеклер. Візем ик кеше мегешленсе тухтара тұрандас шине шеклесе выртарчыш. Пу шем шемшерек бұлдырдезе, кандюк тұрандас ларгачынчен сұран минтер илжі, она тухтарын пужа айне майдаштарза хучы. Ну, әбір кайрымыр. Лаша хускалца да Шунса пәтмен вуд салғуллан шыранса үлчі.